פרק ה' ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני שמעו מלכים האזינו רוזנים אנוכי לאדוני אנוכי אשירה אזמר לאדוני אלוהי ישראל אדוני, בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמים נטפו, גם עבים נטפו מים. הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות, והולכי נתיבות ילכו אורחות עקלקלות. חדלו פרזון בישראל, חדלו. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. יבחר אלוהים חדשים, אז לחם שערים. מגן אם יראה ורומח, בארבעים אלף בישראל. ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם, ברכו אדוני. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, והולכי על דרך, שיחו. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים עם אדוני. עורי עורי דבורה, עורי עורי דברי שיר. קום ברק ושבה שבייך בן אבינועם. אז ירד שריד לאדירים עם. אדוני ירד לי בגיבורים. מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממיך. מני מכיר ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו, בפלגות ראובן, גדולים חיקקי לב. למה ישבת בין המשפטיים, לשמוע שריקות עדרים, לפלגות ראובן, גדולים חקרי לב. גלעד בעבר הירדן שכן, ודן, למה יגור אוניות, אשר ישב לחוף ימים, ועל מפרציו ישכון. זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי חנען, בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו. מן שמים נלחמו, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. אז הלמו עקבי סוס, מדהרות דהרות אביריו. אורו מרוז, אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני. לעזרת אדוני בגיבורים. תבורך מן נשים יעל, אשת חבר הקני, מן נשים באוהל תבורך. מים שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. ידה ליתד תשלחנה, וימינה להלמות עמלים. והלמה סיסרה מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרע, נפל, שכב, בין רגליה קרע נפל, באשר קרע, שם נפל שדוד. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצווארי שלל. כן יאבדו כל אויביך, אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ ארבעים שנה.